Olha, eu sempre ouvi todas as canções que as pessoas me mandam do país inteiro. E essa é uma canção de um cara que mandou no meu e-mail, que é compositores.com.br. Ouço todas as músicas que vocês me mandam. E algumas eu adoro e deixo guardado para gravar depois. E é o caso desse rapaz aqui, é o Cícero Vieira e o Marcos Paes. Ele é cearense, lá é de Oroz. Já mandou algumas músicas para mim, umas 10 músicas. E eu escolhi pelo menos umas cinco dele. E essa aqui é uma delas. E essa música, quando ele mandou, tem a filha dele cantando a segunda parte da música, da música que eu achei maravilhosa. E tem uma pessoa que eu amo de verdade, como ser humano, como cantora, sou fã dela, que ela cantou no meu disco dos 44 anos, a música Separação. E eu a convidei para cantar comigo essa canção, porque ela é o máximo como ser humano, como cantora, como pessoa que eu Sou fã incondicional. Minha amiga, minha grande amiga, Kel Smith. Que honra. Muito obrigado a você por ter aceito o convite de cantar mais uma canção comigo. Você só vem agradeço. dar um brilho especial nessa música do, do Ciso Vieira do Marcos Paz né? Que composição linda, né? Maravilhosa, né? Obrigada uns, por me escolher. Tem uns caras feras aí, viu? Ele tem, é um desses, ó. Tem. <laughs> Esses caras são bons. Bora, Eu amei, viu? Bora cantar? Então volta. Claro. Bora lá. Então volta, porque você voltou. Volta pra mim. <laughs> Os meus olhos vermelhos sem lágrimas não conseguem parar de chorar. O meu peito ferido em soluços tá pedindo pra você voltar. Tô vivendo sem rumo na vida. Tô chorando de tristeza e dor. Eu preciso fugir de mim mesmo pra tentar tentar esquecer esse amor. Mas o que acontece comigo é que eu não sei viver sem você. Então volta, volta. A vida sem você não tem nada a ver. Então volta, volta. A vida sem você não tem nada a ver. Tô morrendo de saudade, soar. Sua ausência machuca demais. Só eu mesma chorando em silêncio. Sei a falta que você me faz. Tô vivendo sem rumo na vida. Tô chorando de tristeza e dor. Eu preciso fugir de mim mesmo para tentar esquecer esse amor. Mas o que acontece comigo? que eu não sei viver sem você. Então volta, volta. A vida sem você não tem nada a ver. Então volta, volta. A vida sem você não tem nada a ver. vida sem você não tem nada a ver. Então volta, volta. A vida sem você não tem nada a ver.